بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه ما دیشب پیرامون بسم الله الرحمن الرحیم از باب اینکه تبرک به اسم جلاله هست الله و الرحمن الرحیم شروع کردیم با استعانت به خداوند کمک گرفتن از خداوند در اینکه این علم این متنی که ما میخونیم خداوند ما را در فیض برکت این علم و این مد قرار بده ما استعانت جستیم به خداوند بعد شروع کردیم با فرموده صاحب مد اعلم رحمك الله انه یجب علینا گفتیم اینجا اعلم رحمك الله انه یجب علینا اینجا از باب تلطف شروع کرد چون مسئله که میخواد بگه یک مسئله سنگینه خصوصا اینکه با کلمه ایجاب شروع کرد واجب بر ها که بدونید این مسائل اعلم بدان خدا تو رحم بکنه مشمول رحمتش قرار بده چون کسی که مشمول رحمت خداوند بشه و خداوند رحمش بکنه رحم خاصی همونطور که دیشب گفته شد مشمول رحمت خاص خداوند شد این شخص وعده خداوندی براش بهشته بهشته و فردوسه و رضایتش هست پس اعلم رحمك الله انه يجب علينا واجبه که بدونیم ما گفتیم در مسائل اعتقادی دیگه تقلید نیست در مسائل اعتقادی تقلید نیست که آبا و اجداد من مسلمون بودن پس منم همینطوری مسلمونم به اسم مسلمون باشه طرف نه نماز بکنه نه روزه بگیره نه اینطوری نیست وظیفه‌شه وظیفه اون شخص که یاد بگیره نماز چطور بخونه وظیفش یاد بگیره قرآن بخونه وظیفشه این جزء واجباتشه واجب شرعی هست پس اینجا معلف این اشاره میکنه که این علمی که شما میخواید بخونید واجبه چه علمی هست؟ علم به سه چیز علم به خداوند علم به دینش و علم به پیامبری که به سوی ما فرستاده این ستا علم چرا این ستا علم رو انتخاب کرد از بین علوم چرا این سه اصل انتخاب کرد علم به خداوند و علم به پیامبرش و علم به اسلام به خاطر سوال در قبره همونطور که در حدیث برا بن عازب در مسند امام احمد و سنن ابی داود با سند صحیح که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر سر قبر ایستادن و صحبت کردن و سخن به میان آوردن درباره قبض روح مؤمن وقتی که انسان مؤمن میخواد بمیره ملائکه از طرف خداوند میان برای قبض روح روح اون شخص مؤمن وقتی قبض میکنن که اما که انما یقطر الماء من فی السقاه همونطور آب از کوزه میچکد سپس کفنش میکنن با کفنهای بهشتی بالا میبرن بعد از اون که خداوند میگوید بعد که در ها بالا برده میشه و به احسن اسماء الذي كان ينادى فی دنیا با بهترین نامم صداش میزنن خداوند خوشحال میشود شود خوشنود می شود درهای آسمان باز می شود سپس خداوند میگوید اكتب اكتب و کتاب عبدی فی در پرونده بهشتیان اسم این بنده را بنویسید سپس روش برگردانده میشود به قبل اونجا هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند دو تا هیئته ملکانی از ازرقان اسودان دو تا فرشته با چهره سیاه رنگ آبی رنگ میان بر سر اون شخص چماق هم به دست دارن چوبی هم به دست دارن و سوال میپرسن پروردگار کیست دین چیه چه کتابی بهش ایمان, ایمان آوردی پیامبر کیه از اینها سوال میشه اون بنده در قبل اگر مؤمنه که جواب میده پروردگارش کی بوده که خدا را شناخته و فهمیده چون دنبال خداش بوده عقیده به خدا داشته اعتقاد به خدا داشته اما اگر شخص گناهکار باشد اسمش در پرونده سجین در پرونده جهنمیان نوشته میشه اکتب کتاب عبدی فی سجین سپس روح برگرد ترک میشه از اونجا در قبل وقتی منکر و نکیر میان سوال میپرسن میگوید هاهن هاهن لا ادری ها هاه نمیدونم نمیتونه جواب بده اون شخص گناهکار اون شخص فاجر اون شخص کافر نمیتونه جواب خداوند بده چون ندونسته چون دنبالش نبوده پس اهمیت داده اینجا صاحب این مد به این سه تا مورد به خاطر اینکه اولین چیزی هست که در روز قیامت یعنی در قیامت ما که برپا میشه و اونم با مرگ ما وقتی که ما میریم در قبل در برزخ اولین چیزی که در اون دنیا در اون عالم ما سوال میشیم از این ستا مورده پروردگارت کیست کی بوده کی را پرستیدی کی را قبول کردی کی را باور داشتی بس اعلم رحمت الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل الاولى العلم وهو معرفة الله العلم وهو معرفه الله شناخت خداوند ما بعدا مفصل بحثش خواهیم کرد بحث شناخت خداوند اسما و صفات و ربوبیتش و بحث شناخت حقوقش هر دوتا مهمه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم معاذ پشت سر استوار میشه سوار اولا رسول الله صلی الله علیه و سلم میپرسه یا معاذ اتدری ما حق الله علی العباد حق الله را بر بندگانش میدونی بحث شناخت خدا تنها نیست بحثی که ما الله را بشناسیم تنها نیست چه حقی داره بر ما بعد از اینکه الله را شناختیم چطور میتونیم خدا را بشناسیم شناخت خدا و شناخت حقوق هر دوتا و هم چون ما هدف از خلقت ما در اصل برپا داشتن حقوق خداونده یعنی حقوق خداوندی که از ما خواسته از باب اختیار انجام میده این هدف از خلقت بوده به ما اختیار داده در چی در پرستشش وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جن و انس را خلقت نکردم مگر برای پرستش الله ما را آفریده برای پرستش و علم به ربوبیت حالا بعدا بحثش گفتم میاد علم به ربوبیت و و صفات خداوند وسیله برای برپا داشتن این قسمه این قسمت بحث ربوبیت بعدا انشاءالله بحث مفصل خواهیم کرد چه راههایی هست برای شناخت خداوند و در نتیجه چه چیزهایی بعد از اینکه ما الله را شناختیم بر ما بر ما تکلیف میشه و ما باید بدونیم الاولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه وشناخت پیغمبرش محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام رسول الله کسی که از طرف الله مبعوث شده نه اینکه فقط شناخت سیرتش باشه شناخت شکل و شمائلش باشه نه بحث این نیست که ما فقط به زیبایی رسول الله صلی الله علیه و آله قیافش پی ببریم به زیبایی زندگیش و ادب و اخلاقش پی ببریم تنها این نیست لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه برای شما الگوی نیکی هست در رسول الله فقط این نیست که ما که ما فقط از ادب و اخلاقش فقط بگیم خیر که كما رايتوني اصلي خذوا عني مناسككم ما رسول الله صلی الله علیه و باید عبادت طاعت بندگی را یاد بگیریم نه تنها بندگی در اخلاق در رفتار بلکه در رفتار با خداوند فراتر از اون با خدا چگونه باشیم به خاطر همین خداوند در قرآن در سوره نسا چندین بار این قضیه را تکرار میکنه از جمله آیاتی که سخت هست در بحث شناخت پیامبر علیه السلام شناخت حقوق پیامبر در گردن مهاداره داره خداوند میفرمه فلا و ربک لا یؤمنون فلا و ربک فلا و ربک یعنی خداوند قسم یاد میکنه به محمد علیه الصلاه و رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا و لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ایمان ندارن تا اینکه تو حاکم بینها باشی در اختلافاتشون ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما احساس حرج در مقابل احکامت نکنه تسلیم خدا این از ما میخواد فلا و ربک لا یؤمنون ایمان ندارن نفی ایمان میکنه از اون شخصی که فکر بکنه اجازه داره از دستورات رسول الله صلی الله علیه و خارج بشه از شرع رسول الله صلی الله علیه و خارج بشه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وكاملا تسليم بشن این آیه نفس صریح در اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم و محاکمه و تحاکم به رسول الله علیه السلام اینکه ما در مسائل اختلافی بر بگردیم رسول الله علیه السلام تنازعتم فی شیء فردوه الى الله والرسول اگر تنازع کردید بر بگردید الله و رسول یعنی شما معیار دینتون باید باشه که رسول الله صلی الله علیه وسلم چی گفته نه که فلانی فلان شیخ فلان عالم فلان فقیه فلان محدث چی گفته باید در دینتون با بصیرت باشید قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره سبیل یعنی راه من ای محمد بگو راه من چیه با بصیرته با بینشه با درک فهم و شعوره چون اون کسی که درک و فهم و شعور نداره اون مشرکه لا یعقلون لا یفقهون سرزنششون میکنه پس مؤمن باید برخلاف مشرک برخلاف کافر چی باشه فهم و درک و شعور و عقل داشته باشه لا یعقلون نباشه که عقل نداشته باشه از عقلش استفاده نکنه حالا بحث مسائل اصولی که آیا نمیدونم من حق اجتهاد دارن ندارن و نمیدونم مقلد هستن اون مسائل بحث فقه ما اینجا بحثمون فقه نیست بحثمون اعتقاده در مسائل اعتقادی باید یک شخص بدونه که چه وظایفی بگردنش که فردا در تبرک به قبل نیفته فردا پیش جادوگر نره فردا پیش نمیدونم تمیم نویس نره اینجا هست که ما تأکید داریم که بحث حقوق خدا را باید هر فرد بدونه از عامیش و غیر عامیش از عالمش باید این علم همه کس بدونه چه حقوقی رسول الله صلی الله علیه و سلم برگردن ما داره پس از حقوق رسول الله صلی الله علیه و سلم اینه که روی حرفش حرف نزنید این لا ترفع اصواتکم درسته که در شأن صحابه نازل شده ولی که الان هم مساقیت داره کسی اگر گستاخی بخواد بکنه روی حرف رسول حرف بزنه فکر بکنه که منهجش روشش مرامش یا اعتقادش بهتره از اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و گفته این در زیان و خسرانه که میاد والعصر ان الانسان لفی خسر میاد بحثش ان مفصل میکنیم در همین سوره که بعد بهش استناد میکنه صاحب متن پس باید این قضیه رو ما درک بکنیم که ما اجازه نداریم از شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم خارج بشیم ما مکلفیم که از دستوراتش تبعیت بکنیم همونطور که در قصه اون زن پیش اومد وقتی که اومد نزد عبدالله بن مسعود گفت که تو, تو گفتی که خداوند لعنت کرده کسی که ابروش رو بکنه گفت که بله چرا لعنت نکنم کسی که الله لعنتش بکنه گفت که کجا تو قرآن گفته کجا هست گفت برو بخون میبینی یک بار دو بار حدیث از صحیح مسلم سه بار تکرار شد بعد اومد گفت من قرآن رو خوندم ندیدم بعد این مسعود جواب میده میگه مگر خداوند در قرآن نگفته و ما آتاکم الرسول فقدو و ما نهاکم عنه فانتهوا اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهتون گفته باید انجام بدی و اون چیزی که نه کرده نباید انجام بدی هرچند که در قرآن نباشه ما در قرآن جایی نداریم که خداوند بگه گوشت الاغ حرامه ولی در جنگ خیبر در سال هفتم هجری اومد رسول الله صلی الله علیه و گوشت الاغ را حرام کرد بلکه گفت گوشتش نجس است. خب این احادیث صریحه در مسائلی که در قرآن نیامده و بیان نشده پس خارج از سنت اگر رسول الله صلی الله خارج از قرآن اگر رسول الله صلی الله علیه و حکمی را بیان فرمودن تشریعی را به ما بیان کردن در مسائل عبادات در مسائل معاملات ما وظیفمونه که بر بگردیم به دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون هم الفاسقون هم داریم هم الظالمون هم داریم اگر ما تحاکم نکنیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم در امور شرعی یا در جمله کفار واقع بشیم یا در جمله فساق در جمله ظالمین چطور منافقین که حکم رسول الله را نمیپذیرفتند اون کسی که نفاق اکبر رو داشت در ظاهر میگفت من مسلمان اینا حکمش مشخصه نگاه کنید شأن نزول این آیات خیلی مهمه آیات وقتی که نازل شد در شأن پیامبر علیه و السلام نبود که ای رسول الله یعنی اگر تو حکم ما را اجرا نکردی کافری بحث این نیست بحث یهوده همونطور که امام تبری در شأن نزول این آیات بیان میکنه شأن محکومینه و من لم يحكم ای لم يتحاكم کسی که تحاکم نکنه این یعنی برد نگرده به شریعت نه اینکه ای رسول الله اگر تو حکم نکردی نه اگر شما محکومین برد نگشتید به حکم رسول الله صلی الله علیه و حکم الله و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون شان نزولش در بحث محکومین خصوصا بحث یهود که امام تبری ترجیح میده این در شان یهوده ولی ما نمیگیم در شان یهوده عبرت به عموم لفظ نه به خصوص سبب بحث عامه هر کسی راضی نشه به حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم بگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به خودش گفته دمپایی اول با دست سمت راست بپوشید رسول الله به خودش گفته که بسم الله که با دست راست من نمیکنم اون صحابی چی شد وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت کل بیمینه قال لا صدیق قال لا استطعت دیگه دستشو میگه بلند نکرد قال لا استطعت بهانه بود بهانه تراشی کرد پس ما باید بدونیم از حقوق رسول الله صلی الله علیه و سلم تسلیم در مقابل اوامر و نهایی اوامر و نهایی اوامر و نواهی رسول الله صلی الله علیه و سلم اون چیزی که به ما امر کردن اون چیزی که به ما نهی کردن ما باید تسلیم بشیم این لازمه ای ایمان ماست وگرنه دیگه مثل اون شخصی هستیم که در قد میگید هاهن هاهن لا ادری نمیدونم چون فقط به مجرد به اسم به ادعاست خداوند از ما که ادعا نمیپذیره عمل میپذیره قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني اتباع باید وشيء اگر محبت الله را داری اگر خدا را دوست داری پس از من پیروی بکنید ای محمد بگو بانها قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم تا الله شما را دوست داشته باشه پس دین به ادعا نیست به چی خداوند میگه به اتباع از رسول الله علیه الصلاه والسلام السلام رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه بوده اینو باید ما یاد بگیریم این وظیفه ما هست تکلیف ما هست خصوصا در مسائل اعتقادی چی گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم در بحث آخرت چی گفته درباره خداوند چی گفته درباره اسماء صفاتش چی گفته درباره الوهیتش همه اینها رو باید بدونیم واجباته درسته بعضی از تفاصیل ما بهش مکلف نیستیم که مثلا ما بدونیم که فرشته چند تا بار داره جبرئیل چند تا بار داره جبرئیل از چی خلق شده ولی اصل جبرئیل رو قبول داشته باشیم اگر یک شخصی اومد گفت که جبرئیل الان مثلا بفرم ما تصورش میتونیم بکنیم دوربینه میگیم تو کف داری میگی چون اون جبرئیلی که خداوند ازش یاد میکنه در قرآن اون کسی هست که حامل وحیه قاب قوسین او ادنا در آسمان شرق و غرب رسول الله صلی الله علیه و جبرئیل رو دید که 600 تا بالا داشت هم در قرآن وصفش اومده هم در سنت اومده اگر ما بگیم دوربین کف گفتیم چون تسلیم نه قرآن شدیم نه سنت شدیم پس خیلی مهمه اینکه ما تابع رسول الله صلی الله علیه و سلم بشیم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فليحذر برحذر باشن اونهایی که فليحذر الذين يخالفون عن امره اونهایی که سرپیچی میکنن از اوامرش و ما اتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو. امر به یک چیز وجوبه و نهی از یک چیز امر به عدم انجامشه و حرامه فلیحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم اینکه دچار فتنه بشن در دنیا و آخرت و عذابی دردناک یا عذابی دردناک فتنه بشن در خودشون در زندگیشون در فرزندشون در در هر چیزی که خداوند شاید امتحانشون بکنه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات خداوند امتحانمون میکنه به خاطر چی شاید به خاطر تقصیراتمون باشه و شاید از باب ابتلا امتحان تو به خداوند برمیگردیم و معرفت نبیه و معرفت دین الاسلام و اینی که دین اسلام را ما بدونیم شناخت دین اسلام باید بدونیم دین اسلام چیه یعنی یک شخص اگر بگه من مؤمن شدم ولی نماز نمیخونم روزه نمیگیرم این مسلمان نیست تسلیم نداره چون همونطور که امام شافعی رحمه الله میگوید اجمع الصحابه من بعدهم من ادرك من, من اهل العلم على ان الايمان قول وعمل ونيه قول وعمل ونيه قول به زبان اعتقاد به قلب عمل به جوارح یه کسی دیگه من الان مؤمن میشم به زبانم به قلبم اعتقاد دارم به خدا و رسول ولی عمل نمیکنم این مؤمن نیست اجمع الصحابه من بعدهم من ادرك من اهل العلم این اجماع امته یعنی يعني اون شخصی که میگه من مؤمنم باید نماز بخونه اگر بگه من نماز نمیخونم اون شخصی که مؤمن نیست این دین اسلام یا ایها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ادخلوا في السلم یعنی في الاسلام در اسلام كافه یعنی تسلیم تمامی اسلام میشید این امر خداست ادخلوا یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه تسلیم اسلام بشید اسلام خودش یعنی تسلیم شدن اصل خود اسلام یعنی تسلیم شدن انسان باید خودش رو محک بزنه امتحان بکنه چقدر تسلیمه و وقتی میدونه که میدونه که تسلیمه که خودش رو عرضه بده بر شریعت بر قرآن و سنت ببینه طبق این اعمالش طبق این رفتارش تسلیم امر خدا هست یا نه اگر گفت که مشروب حرامه یعنی ناظر این مسائلی که میگیم مشترک بین ماها طلاب علم و بین عوام در اینه که مردم باید بدونن اسلام یعنی تسلیم شدن باید بدونن که مشروب نباید بخورن اگر خوردن خلاف اسلام انجام دادن و محاسبه میشن و راه شیطان رو در پیش گرفتن این وظیفه است باید هر شخصی بدون این وظیفه و تکلیفش و معرفت دین الاسلام الثانی العمل به غیر از اینکه الان فهمید این ستا چیز باید بهش عمل بکنه شما دین اسلام را فهمیدید باید بهش عمل بکنید باید چنان باشید که رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده لقد کان لك فی رسول الله اسوه حسنه الگوی نیکی هست برای چی نگاه کردن تماشا کردن یا برای الگوگیری و مثل او بودن برای اینکه مثل او باشیم در رفتارمون در منهج فکریمون در منهج اعتقادیمون در منهج فقهیمون فإن تنازعتم في شیف فردوه لالله الله این عمله در عملمون بر بگردیم به اون چیزی که شعر به ما گفته چنان باشیم که شعر از ما خواسته به عمل بکنیم عمل بهش بکنیم نه اینکه فقط ادعا بکنیم الثانیه العمل به الثالثه الدعوه الیه تعبته به اون علم دعوت الی به اون علم باید دعوت بدی اون علم که یاد گرفت زکات باید بدی نه اینکه بگیم آقا ما یاد گرفتیم دیگه تبلیغ نمی کنیم حالا بعد میاد استدلال صاحب کتاب صاحب تصنیف مهمه پس سومی دعوت بدیم و اونم دعوت برای خود شرط و شروط داره وجادلهم بالتي هی احسن فقول له قولا لینا قل هذه سبيل أدعو إلى الله على قل هذه سبیل ادعو إلى الله على بصيرة با بصیرت باد باشه نر باد باشه بصيرات نيشي يعني یعنی با دلیل باد باشه با حكمت باد باشه حكمت یعنی یعنی محتوي دلیل قوی که ما بتونیم بهش استناد بکنیم استدلال بکنیم نه اینکه بگیم آقا این حدیث تمام شد رفت نه بگیم این بدعت تمام شد رفت خیر نوع استدلال نوع رفت نوع برداشت کی فهمیده کی گفته نه اینکه انسان بیاد بگه من اینطوری میفهمم من به نظرم اینه نگاه کنید امور شرعی امور مشخصیه قواعد لغت عرب قواعد مشخصیه ما ابتدای مثلا وقتی که متن شروع کردیم گفتیم اصول الثلاثه ثلاثه الاصول یا ثلاثه اصول و ادلتها گفتیم کجا مبتدا هست کجا خبره گفتیم ثلاثه اصول ثلاثه چیه خبره مبتداش محذوف چیه هذه کسی دیگه نمیتونه بعد از 1400 سال که علم نحو سر تدوین شده بیاد بگه چی بیاد بگه نه از نظر من ثلاثه چیه فاعله علامت فاعل بودنش چیه منصوب بودنش مرفوع بودنش بگه من نه مرفوع قبول نه مرفوع قبول ندارم نه باید منصوب قبول ندارم نه باید مرفوع باشه کسی میتونه این علم را جابجا بکنه نمیتونه جابجا بکنه علما وقتی که نزدی از قرآن در بحث طلاق در بحث نماز فهمیدن بهش رسیده استنباط کردن طبق قواعد لغت عرب صحابه هم همینطور یک کسی بعد از 1400 سال نمیتونه بیاد این قواعد را عوض بکنه یک طور بفهمه که اونها نفهمیدن هیچ وقت به خودتون مغرور نشید نه به فکرتون نه به عقلتون نه به درکتون نه به شعورتون نه به اون متونی که حفظ هستید نه در اصولش نه در لغتش مغرور به اون نباشید به خاطر همین خداوند سرزنش میکنه عتاب میکنه از اینکه انسان خودسر باشه خود رأی باشه روش را پیش بگیره که گذشتگان پیش نگرفتن و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و غیر سبیل المؤمنین راه مؤمنین را پیش نگیره مؤمنینی که بودن قبل از ما مؤمنینی که راهشون نیک بوده نه اون کسانی که راهشون بد بوده به انحراف کشونده شدن فکرشون منششون رفتارشون یا اعتقادشون یا استنباطشون اون کسی که استنباطش درست بوده والذین اتبعوهم باحسان احسان اونهایی که تابع اونها شدن در نیکی از صحابه گرفته تا تابع تابعین و تبع اتباع اونهایی که در نیکی نه اینکه آقا بیاد بگه فلان کس فلان گناه انجام داده زنا کرده صحابی پس منم زنا میکنم پس منم عذر دارم خیر عبرت به قوت دلیله به استناد به دلیله چه دلیلی داشتن اونها چرا این چنین حکم استنباط کردن ما با دنبال این باشیم نه اینکه خود سر و خود باشیم پس لازمه دعوت مراعات این جوانبه مراعات این جوانبه که با مردم طوری صحبت بکنیم که حالیشون بشه با توجه به استناد به گذشتگان با دلیل و منطق صحیح با برداشت درست با شناخت اون حدیثی که بالفرض اگر بهش استناد میکنیم صحت و ضعفش هم بدونیم نه اینکه بگیم حالا فلان حدیث اومده بدون اینکه تحقیقی بکنیم خصوصا الان که خداوند بهمون منت گذاشته رو منت گذاشته تشخیص حدیث ضعیف است خیلی راحت برامون کرده از علمایی که نوشتن کتاباشون الان چاپ شده از ابن حجر گرفته ابن ملقین ابن دقیق ابن رجب و زیلعی که احادیث نصرالله در نصرالله تحقیق کرده احادیث احناف و همچنین آلبانی داریم در همین عهد محسن عباد داریم و دیگر علمایی که فنش و تحقیق حدیثه ما الان دیگه اقامت حجت شدیم پس علم عمل و دعوت چارمی هم صبر بر اذیت اگر در این راه ما اذیت شدیم اگر ما در این راه در راه علم اذیت شدیم و راه عمل به اون علم و راه دعوت به اون اگر اذیت شدیم بدونیم که این سنت خداوند در پیامبرانش و در کسانی که تابع پیامبران بودند خود پیامبران فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل مثل اونها صابر باشد اونها چطور بودن ابراهیم که شد در آتش انداخته شد نشد ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء فکر کردید همینطوری وارد بهش بشید اذیت نشید آزاد نبید زیر پاتون زلزله نیفته تکونت نده اون دینت خدا امتحانت نکنه محکت نزنه به خاطر پایبندی اینطوری نیست و صبرم همونطور که امام ابن قیم میگوید سه نوع صبر ما داریم صبر در انجام دادن طاعات نماز صبح پا بشه آدم زود بخوابه که پا بشه صبر بر طاعات نماز عهد پایبندی حافظ علی الصلوات و الصلاه پایبندیه پایبندی صبر بر طاعات صبر در انجام ندادن گناهان حبس نفسه اصل خصف در لغت حبس نفسه نفس خودمون رو حبس بکنیم به گناه انجام ندیم غیبت نکنیم دروغ نگیم وقت رو حلکی هدر ندیم با لحو حدیث با بازی کردن با موبایل این لحوه بیهوده است هیچ منفعتی نه برای عقلت داره نه منفعتی برای دینت داره نه در هیچی منفعت برات نداره نه پولی برات بگیرت میاد منفعتی توش نیست از هر کسی بپرسید میگه نحوه بیهوده هیچ منفعتی غیر از ضرر به اون نعمت و منتی که خدا بر سر گذاشته اون چشمی که خدا بهت داره چیزی که توش نیست حبس نفس میخواد باید نفس رو حبس بکنیم در انجام ندادن و حبس نفس در ملامت نکردن نسبت به قضا و قدر و رزق و روزی و, و اون قسمت های الهی که بهمون کرده و داده باید حبس نفس بکنیم نباید خداوند را نکوهش بکنیم که چرا اینطوری بهمون کرد چرا اینطوری شدیم و چرا اونطوری شد باید نفس حرس بکنیم نباید بیتابی بکنیم الا در اون چیزی که فطری هست رسول الله صلی الله علیه و سلم ابراهیم فرزندش فوت میشه میفرماید ان العین تدمع ان القلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا چش اش میریزه خب انسان اندوگی میشه ناراحت میشه حزن و اندو یه چیز طبیعیه برای یعقوب هم پیش اومد برای مریم هم پیش اومد حزنه حالا شاید یک کسی شاید به زمان بیاره شاید نیاره ولی که دیگه نباید در سخت و در سرزنش و نکوهش خدا وارد چرا خداوند اینطوری کردی بر ما مسلمان ها که ما اینطوری بشیم حالا خصوصا این سخت در بحث زنان خیلی زیاده یعنی خدا نکنه پاشو یا سرشون درد بکنه یا شوهرشو حبوقی تو سرش نیاره دیگه شروع میکنن ما بدبختیم ما فلانیم چرا خدا من ما اینطوری کرده ما اینطوری کرده دیگه شروع میکنن به سرزنش کردن به خدا و به قسمتی که خدا بر اونها نوشته قضای الهی ما در بحث ایمان وقتی که جبرئیل میاد سوال میپرسه که ایمان چیه ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الاخر و خیری و شر باید بابا قضا و قدر الهی خیرش و شرش باید راضی باشیم ان ادله بر این چهار تا بند را به جلسه بعد موکول میکنیم چون الان نیم ساعت پیرامون این قضیه صحبت کردیم ادله که بر این قضیه بر این چهار تا بند آورده مؤلف ان شاء الله میذاریم برای جلسه بعد واخر الحمد الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی محمد